to be here in Poland. Jest to wielka radość, że mogę być tutaj w Polsce. I am amazed because today I I had Podolski, the, the, the little ah, okay. Jestem zdumiony, bo dzisiaj jadłem pierogi. I, I worked I worked with a with a Polish man uh, in New York City. Kiedy byłem w Nowym Jorku, to pracowałem tam z polskim e, pracownikiem. He told me about this pierogi. pierogi. On mi opowiadał o tych pierogach. And he always talked about it. I on cały czas o tym mówił. I had it today. I dzisiaj znowu je jadłem. Znaczy he, może pierwszy raz. He used to bring for me kielbasa. On przynosił mi czasem kiełbasę. But he never brought this uh, Ale nigdy nie przyniósł tych pierogów. Well, I, I must confess it was very tasty. Muszę przyznać, że naprawdę były bardzo dobre. I had the um, various kinds. Tak. Jadłem różne rodzaje tych pierogów. But, but the one I really liked was the chicken and broccoli. Naj, najbardziej, które, które mi najbardziej smakowały, to był kurczak z czymś tam. Chicken with what? With broccoli. The... Brokuła. Kurczak z kurczakiem i z brokułą. Listen, I, I bring the love and greetings from the saints in the Caribbean. Przywożę Wam e, serdeczne pozdrowienia od wierzących z Karaibów. And also from Jamaica, I was just in Jamaica. I także z Jamajki, byłem tam właśnie niedawno. Also, we were just in New York. I też byliśmy niedawno w Nowym Jorku. And we were also in, in Athens, Greece. I w Grecji, w Atenach. So now we are in Poland. A teraz jesteśmy w Polsce. Well, I had a good rest on my way up. <laughs> drodze tutaj miałem e, dobry wypoczynek. But since based upon the hymn. Ale święci, e, bazując teraz na tej pieśni and the prayer, i modlitwie, I believe the Spirit of God will have me to speak on the Holy Spirit. Wierzę, że Bóg chce teraz mówić przeze mnie o Duchu Świętym. The ministry of the Spirit of God is greatly, greatly neglected amongst us. Służba Ducha Świętego jest niestety mm, mocno zaniedbywana wśród wierzących. And we want to look at his ministry that is found in the scriptures. Chcemy spojrzeć teraz na służbę Ducha Świętego, jak to mamy zapisane w Biblii. I, I taught this morning the Lord had given me 2 Corinthians chapter 5. Dzisiaj rano myślałem, że Pan mi poddaje, że mam mówić y, na temat 1 Koryntian 5. But after listening to the prayer, ale po wysłuchaniu modlitwy, I believe the Spirit of God will have me to touch on His present ministry. Myślę, że wierzę w to, że Duch chce teraz mówić o Jego służbie tutaj. The Spirit of God came over 2000 years ago. Duch Święty stąpił na ziemię ponad 2000 lat temu. And he never left. I nigdy nie opuścił jeszcze ziemi. He's still here. Dalej tutaj jest. He's here to be with us. On jest tutaj, żeby być z nami. And we want to turn to some scriptures to lay a foundation upon which we can continue the ministry of the Spirit. I chcemy teraz spojrzeć na miejsca z Pisma Świętego, które właśnie mówią nam o tej służbie. In John's Gospel, w Ewangelii Jana, in chapter 7, w rozdziale 7, and verse 37 to 39. Wiersze 37 do 39. Jana 7, 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał – jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A kto mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli? Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. He was not given until Jesus was glorified. Duch Święty nie został dany, dopóki Pan Jezus nie został uwielbiony. We know that he is a divine person. My wiemy, że to jest boska osoba. Acts chapter 2. Dzieje apostolskie, rozdział 2. Sorry, Acts chapter 5. Przepraszam, rozdział 5. Verse 3. Wiersz And Czwarty. Dzieje 5:3. I rzekł Piotr, Ananiasiu, czym to omotał szatan serce Twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była Twoją, a gdy została sprzedana, nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż Cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Hebrews Hebrajczyków chapter 9 rozdział 9 and verse 14 wiersz 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. He is He was called God in the book of Acts chapter 5. W rozdziale 5 piątym dziejów widzieliśmy, że został nazwany Bogiem. And he's the eternal spirit In Hebrews chapter 9. W Hebrajczyków 9 jest nazwany duchem wiecznym. No historically patrząc, he, patrząc historycznie he came in the book of Acts chapter 2. On wstąpił w Dziejach Apostolskich rozdział 2. Acts chapter 2 and verses two to four. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, wiersze 2 do 4. I powstał nagle z nieba szum, jak wywiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. So there are some things we are learning of him. Więc są pewne rzeczy, które uczymy się na jego temat. He came. On przyszedł. He is here. On jest tutaj. He never left. Nie opuścił nigdy ziemi. It's a divine person with us. Jest to boska osoba w nas. He came on the day of Pentecost. On stąpił w dzień Pięćdziesiątnicy. He formed the body of Christ. On e, tworzy ciało Chrystusa. He links them to their head in heaven. On łączy nas wierzących z głową w niebie. Ephesians Efezjan. Chapter 2. Efezjan, rozdział drugi. Verse 19 and verse 21 and 22. Wiersze 19 i 21 i 22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. So now he lives in a house. Więc teraz Duch Święty mieszka w domu. In a spiritual house. W domu duchowym. Which he has come and formed as a habitation for the spirit. Które kiedy stąpił, uformuło, sform, formował je jako mieszkanie. 1 Corinthians. Chapter 12. Rozdział 12. Verse 12 and 13. Wiersze 12 i 13. Pierwszy Koryntian 12, 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków jest wiele, ale, wiele człon... ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. He has baptized all believers into one body. On ochrzcił wszystkich wierzących w jedno ciało. John's Gospel. Ewangelia Jana. Chapter 14. Rozdział 14. And verse 16. Wiersz 16. Jana 14, 16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. No, he will be with us forever. On teraz będzie z nami na zawsze. These are things true of the Spirit of God. To są rzeczy, które są prawdziwe na temat Ducha Świętego, Ducha Bożego. No, we, we want to see from Scripture how do we receive this gift? Because it's the gift from God. Chcemy teraz na podstawie Pisma spojrzeć na to, jak otrzymujemy ten dar, bo jest to dar od Boga. It tells us in the book of Ephesians. Y, mówi, Bóg mówi nam o tym w liście do Efezjan. Ephesians chapter 1. Efezjan rozdział pierwszy. And verse 13. Efezjan 1:13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym Acts chapter 2. Dzieje apostolskie, rozdział 2. And verse 38. Wiersz 38. Dzieje apostolskie 2:38. A Piotr rzekł do nich: Upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Acts chapter 5. Dzieje 5 rozdział. Verse 31 and 32 wiersz 31 i 32. Dzieje 5, 31. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. No. We receive him by believing. Otrzymujemy go poprzez wiarę. By believing the testimony that God has given of his son the Lord Jesus. Kiedy wierzymy w to świadectwo, które Bóg wydał o swoim synu. We want to see some results of having the spirit of God. Chcemy teraz spojrzeć na rezultaty, jakie wynikają z posiadania Ducha Świętego. There is a divine person living and indwelling every believer. Osoba bóstwa teraz mieszka w każdym wierzącym. Thank you very much, brother. There's a divine person living in every one of us. Jest osoba bóstwa, boska osoba, która mieszka w każdym z nas. It tells us. Let's turn to the Gospel of John. Pismo nam mówi w Ewangelii Jana. And verse chapter 14. E, rozdział 14. and verse 16. Wiersz 16. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. It says, he shall abide with you Jest napisane, że on będzie z wami albo będzie mieszkał z wami. Verse 17. Wiersz 17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. He shall dwell with you and shall be in you. On będzie mieszkać w was i będzie w was. Verse 26. Wiersz 26. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. He shall teach you all things. On was nauczy wszystkiego. Chapter 15 rozdział 15. And verse 26. Wiersz 26. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. He shall testify or witness of me. On złoży świadectwo o mnie. Chapter 16. Rozdział 16. Verse 8. Wiersz 8 a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. He will convict or reprove the world. Czyli przekona świat. Verse 13. Wiersz 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam uznajmi. It says he will guide you into all truth and will show you things to come. Jest napisane, że wprowadzi was we wszelką prawdę i pokaże wam rzeczy, które mają nastać. And in verse 14 w wierszu 14 czytamy On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. He shall glorify me. On mnie uwielbi. The ministry of the Spirit of God. To jest służba Ducha Bożego. He has come to tell us about the Lord Jesus. On przyszedł, aby powiedzieć nam o Panu Jezusie. How do we know that Christ is crowned with glory and honor. Skąd my wiemy, że Pan Jezus jest ukoronowany czcią i chwałą? It's because he has come to testify of him. Dlatego, że Duch Święty stąpił, żeby nam o tym zaświadczyć. But by having the Spirit, no, there are present results. Przez to, że mamy Ducha Świętego, są skutki w czasie obecnym. We turn to the book of Romans. Przechodzimy do listu do Rzymian. Romans chapter 5. Ro Rzymian, rozdział 5. And verse 8. Wiersz 8. Rzymian 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. This is the first thing the Spirit does when he comes. To jest pierwsza rzecz, którą czyni Duch, kiedy przychodzi. He comes into our lives. On przychodzi do naszego życia. And he brings to our knowledge the love of God. I pokazuje nam, uczy nas jakby miłości Bożej. How God has proven and brought us in guilty jak, w jaki sposób Bóg udowodnił to, że jesteśmy winni? How he showed to us how far we were from him. W jaki sposób on pokazał, jak daleko od niego byliśmy? Yet still in love, he commended his love towards us. A jednak w swojej miłości okazał nam tę miłość. In that while we were yet sinners, Christ died for us tym momencie, kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. John's Gospel, chapter 3 and verse 16. Jana 3:16. For God so loved the world. Bóg tak umiłował świat. That he gave his only begotten son. Że dał swego jednorodzonego syna. That whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Ktokolwiek w niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. God loves you and I. Bóg kocha ciebie i mnie. But God sent this knowledge to us. Ale Bóg zesłał nam teraz swoją wiedzę do By the indwelling of the Spirit of God. Przez to, że Duch Święty w nas mieszka. Listen, if nobody loves you in this world. Posłuchaj, jeśli nikt ciebie nie kocha w tym świecie, God loves you. To Bóg ciebie kocha. God says I love you so much I give my son to die for you. Bóg mówi, że tak cię kocham, że dałem swojego syna za ciebie. The Bible says Jesus on the cross. Biblia mówi Jezus na krzyżu. In John's epistle, first epistle, w pierwszym liście Jana, chapter 4, rozdział 4, and verse 9, wiersz 9. In this was manifested the love of God towards us. W tym objawiła się miłość Boga do nas. In that God sent his son into the world that we might have life or live through him że Bóg zesłał swojego Syna, abyśmy przez Niego mieli życie, albo mogli żyć. The Spirit of God has shed abroad in our hearts the love of God. Duch Boży pokazał, rozlał miłość Bożą w naszych sercach. How I know God loves me? Skąd ja wiem, że Bóg mnie miłuje? The Spirit of God in me. Duch Boży we mnie to mówi. Testify to me. On to świadczy o tym that God loves me. Że Bóg mnie kocha. The results of having the Spirit of God. Rezultaty posiadania Ducha Bożego. Chapter 8. Rozdział 8. And verse 2. Wiersz drugi. Rzymian 8:2. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. In verse 2 is is the same spirit w wierszu drugim widzimy tego samego Ducha. the same Holy Spirit. Ten sam Duch Święty. Who has shed abroad in our hearts the love of God. Który rozlał tę miłość Bożą w naszych sercach. Now he is called the Spirit of life in Christ Jesus. Teraz jest tutaj nazwany Duchem Życia, który daje życie w Chrystusie Jezusie. Who has come to set us free który przyszedł, aby nas uwolnić. All that Adam brought in in the fall Wszyscy ci, których Adam wprowadził przez grzech, all the things that want to hinder me from living a victorious Christian life. Wszystkie te rzeczy, które chcą mnie pozbawić albo e, przeszkadzają mi w życiu tym życiu tego zwycięskiego życia. What want to hinder my progress? To co chce e, przeszkodzić mojemu e, postępowi. He has come. On przyszedł. And he has given me liberty and freedom to live for Christ. Przyszedł i dał mi wolność, aby żyć w Chrystusie. It says that set me free. The apostle Paul says. Apostoł Paweł mówi, on mnie uwolnił. From the law of sin and death. Z zakonu grzechu i śmierci. Since there's a, there's something that is working against us. Grzech czy grzechy to coś, co działa przeciwko nam. Something in every one of us. Coś, co jest w każdym z nas. The old Adamic nature to stara natura Adama. And the Spirit of God has come. I Duch Boży przyszedł. Say, I'm going to set you free. I powiedział, ja was uwolnię. There is freedom in Christ. Jest wolność w Chrystusie. Good idea, Freedom. Wolność. The spirit of life in Christ Jesus. Duch wolności w Chrystusie Jezusie. Has set me free. Uwolnił mnie. Since that is what the spirit of God has brought in for us. Święci to jest to, co Duch Boży przyniósł nam. Verse 9. Wiersz 9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. He is called the Spirit of God. On jest nazwany Duchem Bożym. And he is called the Spirit of Christ. I nazwany jest Duchem Chrystusowym. The same Spirit. Ten sam Duch. But looking at him from various characters, characteristics in his ministry here ale możemy patrzeć na niego z różnych stron, różnych charakterystyk, charakterystyk co do jego służby. That the Spirit of God may dwell in you. Aby Duch Boży mieszkał w was. In other words, the Spirit of God wants to be at home in my life. A więc innymi słowy, Duch Boży chce się czuć jak w domu w moim życiu. He wants to dwell there. On chce tam mieszkać. And you know what? I cannot tell him to leave i wiecie co? Nie mogę mu powiedzieć, żeby sobie poszedł. He will be with us forever. On będzie z nami na zawsze. And he will be in you and I forever. I będzie w tobie i we mnie na zawsze. As long as I live here. Tak długo jak żyję tutaj. There is the spirit of God that indwells us. Jest Duch Boży, który mieszka w nas. And we, he cannot leave. I on nie może nas opuścić. And he will not leave. I on nas nie opuści. We can quench him Możemy go przygasić. We can grieve him, możemy go zasmucić. But he is there. Ale on tam jest. So he wants to dwell, you know, like your home. Więc on chce mieszkać, wiecie, tak jak w swoim domu. He wants to live in there with liberty. On chce tam mieszkać z wolnością. But he is also the spirit of Christ. Ale on także jest duchem Chrystusowym. He is there to reproduce Christ in our lives. On jest tam po to, żeby reprodukować czy no, obraz Chrystusa. Tak, odtwarzać obraz Chrystusa w nas. In the book of Acts chapter 11. W Dziejach Apostolskich rozdział 11. It says that they will call Christians first at Antioch. Czytamy, że chrześcijan tak po raz pierwszy nazwali w Antiochii. Because their features reflected Christ. Ponieważ ich cechy przedstawiały Chrystusa so the Spirit of God wants to bring out the features of Christ in our lives. Tak więc Duch Boży chce okazać te cechy Chrystusowe w naszym życiu. In verse 11. W wierszu 11 czytamy Rzymian 8:11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. He's the spirit of power. On jest duchem mocy. No, since may permit me to give an illustration that will help us with this. Pozwólcie, że pokażę taki obraz, który nam pomoże w tym. Think about a uh, a jumbo jet. Pomyślcie o jumbo jetie, dużym samolocie. The Dreamliner. Albo Dreamlinerze. 747. Boeing 747. I came over on it. Takim przyleciałem tutaj. But I also traveled on the double decker, the, one that is made by um, Airbus. Airbus. Ale też y, podróżowałem takim, który ma dwa pokłady, Airbusem. The first time They flew over the Atlantic. I was on it. Pierwszy raz, kiedy ten samolot leciał nad Atlantykiem, ja w nim siedziałem. When it reached to New York, kiedy dotarliśmy do Nowego Jorku, I asked the lady, the stewardess, zapytałem stewardessy, how upstairs is? Jak tam jest u góry? How much to you have to pay to travel up there? Ile trzeba zapłacić, żeby na tym górnym pokładzie polecieć? She said, sir, if you are asking, you cannot afford it. Ona powiedziała, proszę pana, jeśli pan pyta, to znaczy, że pana nie stać. But I tell you, there is four things that is needed. Ale powiem wam, są cztery rzeczy, które są potrzebne. For those planes to fly. Żeby takie samoloty mogły lecieć. There is on the runway. Na pasie startowym. There is something holding it back jest coś, co przeciwstawia się temu samolotowi. It is called drag. To się nazywa ciąg. There must be a power. Musi być pewna siła, moc. Greater than drag która przeciwstawia się temu ciągu, so they start the engines, która, więc oni zapalają silniki and it start moving on the runway. przesuwają dźwignię i zaczyna się ruszać samolot then the power there is something holding it down Potem jest znowu kolejna siła, która trzyma ten samolot na ziemi. Which is called gravity. Nazywa się to grawitacja. So we must have a power greater than drag and greater than gravity. Więc teraz potrzebujemy takiej siły, która jest silniejsza niż ten ciąg i grawitacja. And as that power is exhibited. I kiedy otrzymujemy taką siłę, odzyskujemy. It take off and up in the air. Samolot wznosi się w powietrze. When it high enough, kiedy wzniesie się już wystarczająco wysoko, ping, a song go ping. <laughs> nagle taki dźwięk się. They take off the seat belt. Oni teraz mówią, że możemy już rozpiąć pasy. Now this says you could walk around the cabin. I może, możemy chodzić po kabinie. That is verse 11. To jest właśnie wiersz jedenasty. There is a power in us. Jest w nas pewna moc. That wants to raise us above the circumstances of this life. Która chce nas wznieść ponad wszystkie okoliczności życia. So greater is he that is in you. Tak wielki jest ten, który jest w tobie. Than he that is in the world. Jest większy niż ten i mocniejszy niż ten, który jest w świecie. The most powerful thing in this universe najbardziej mocna, najsilniejsza rzecz w tym wszechświecie. God exhibited at the resurrection of the Lord Jesus. Taką Bóg właśnie okazał moc przy zmartwychwstaniu Chrystusa. If the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells in you. Jeśli ten duch, który swoją mocą zbudził Chrystusa, mieszka teraz w tobie. What power we have? Jaką moc my mamy? We could rise above the clouds. Możemy się wznieść ponad chmury. I was coming from coming to Germany. It's either I was coming to Germany. No, it was from Nuremberg to uh, to Romania. Leciałem z Norymbergi do Rumunii. And we were going to the clouds. I latywaliśmy w chmury and the plane was shaking. I samolot zaczął się trząść. But there was a power going through the clouds. Ale była moc, która przezwyciężała te And the chmury. pilot all of a sudden got above the clouds. I nagle samolot wzniósł się ponad te chmury. It was blue skies. Niebo było niebieskie. This is where the spirit of God wants to bring us. To jest właśnie to miejsce, gdzie Duch Boży chce nas wznieść. He wants to occupy me with Christ. On chce mnie zajmować Chrystusem. He wants us to know we are heavenly on chce, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy niebiańscy. Born from above. Jesteśmy zrodzeni z góry. There is power in every one of us. Jest moc w każdym z nas. Saints to live a victorious Christian life. Mm, święci my możemy żyć zwycięskim życiem. And when you look down, kiedy patrzymy w dół, men look so small. Ludzie wydają się tacy malutcy. Things look so obscure ludzie, e, rzeczy wydają się takie Because the Spirit of God has brought us up. Ponieważ Duch Boży wzniósł nas tak wysoko. There is power in your life. Jest moc w twoim życiu. You know, the apostle Paul said. Apostoł Paweł powiedział. He asked God to remove the stone of that was in his flesh. Kiedyś prosił Boga, żeby on usunął ten cień, który był w jego ciele. And the Lord said to him, a Pan mu powiedział: No. Nie. Because my grace is sufficient for you. Bo moja łaska ci wystarczy. He said, then I'll gladly rejoice in my infirmities. I on powiedział, że on się będzie cieszył w swoich słabościach. That the power of God and of Christ may rest upon me. Żeby moc Chrystusowa mogła spocząć na mnie. What life we can live jakim życiem możemy żyć. If I just allow the spirit of God to live his life through me, the life of Christ through me. Jeśli tylko pozwolę duchowi, żeby on żył jakby życie we mnie. In verse 8. W wierszu 8. Chapter 8. Chapter 8, sorry. Yeah. And verse 14. Rozdział 8, wiersz 14 listu do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Verse 16 also. I wiersz 16. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Now in verse 14 he's a leader. W wierszu 14 widzimy go jako lidera. He wants to lead our lives. On chce prowadzić nasze życie. He wants to be the one who is in control. On chce być tym, który ma kontrolę. You know, uh, there's a young brother who lives in New Jersey. Jest pewien młody brat, który żyje w New Jersey. And he's a mechanic. I jest on car mechanic. mechanikiem samochodowym. And one day he had a steering wheel, you see? And he took off the nut. I raz przy swojej kierownicy odkręcił tamtą śrubę. And he was going down the highway. I jechał po autostradzie. And he was making a joke robił sobie żart, pewien. He took off the steering wheel. Wyciągnął tą kierownicę. And he said, ah, Tak właśnie robił. And those who were traveling him, ah, put it back on! No, a ludzie, którzy z nim jechali, krzyczeli na niego, żeby so z no powrotem włożył. Each, each, trying to put it back on. I próbuje ją teraz wsadzić. And it would not go on. I ona nie chce wskoczyć. So he grabbed the, he, he, he held the little, ah, chwycił, chwycił ten drążek and trying to steer the car. I próbował nim kręcić. Broke his collarbone. Broke what? This bone. Obojczyki sobie złamał. The girl next to him broke her collarbone. Dziewczyna koło niego tak samo złamała obojczyki. Listen, you could imagine living a Christian life and you have the steering wheel. Wyobraźcie sobie życie chrześcijańskiego życia i wy macie kierownicę. And you trying to put it on. I próbujesz teraz ją przypasować. The Spirit of God wants to be able to lead our lives. To Duch Święty chce prowadzić nasze życie. It said of the Lord Jesus. On powiedział o Panu Jezusie. He was led of the Spirit in the wilderness. Jest o nim powiedziane, że był prowadzony przez Ducha w, na pustyni. And he met the devil. I spotkał e, diabła. And you know what he said to the devil? I wiecie co powiedział do diabła? The devil said, command these stones to be made bread. Command these stones to be made bread. Diabeł mu powiedział, nakaż tym kamieniom, żeby stały się chlebem. And he says, man shall not live by bread alone. Pan mu odpowiedział, że człowiek nie samym chlebem będzie żył. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. When the Spirit leads a person. Kiedy Duch Boży prowadzi pewną osobę, he don't go contrary to the word of God. On wtedy nie idzie w sprzeczności ze słowem Bożym. So when you hear people says, "Oh, the Lord tell me to do that." Więc kiedy słyszycie, że ktoś mówi, o, to Pan mi powiedział, żeby coś zrobić, And it's foreign to the word of God. a jest to zupełnie obce Słowu Bożemu, it's not true. to nie jest to prawdą. The basis for the leading of the Spirit is the word of God. Najlepszym miejscem, na, gdzie widzimy prowadzenie Ducha Bożego, to Słowo Boże. So as many as are led by Him, więc kiedy wielu jest przez Niego prowadzonych, it demonstrates that we are the sons of God. To wtedy pokazuje, że jesteśmy synami Bożymi. But he's also a witness. Ale, on, ale także w wierszu 16 czytamy, że On jest świadkiem. It tells us he witnessed with our oh, verse 16 he witnessed with our spirits that we are the children of God czytamy że on świadczy wespół z duchem naszym że jesteśmy dziećmi bożymi I don't have to tell people I'm a Christian I don't have to tell anyone I'm a Christian nie muszę mówić wszystkim dookoła że jestem chrześcijaninem or oh, you believe I'm a Christian Wierzysz, że jestem chrześcijaninem? The Spirit of God tells me. To Duch Boży mi mówi. I am a child of God. Że jestem dzieckiem Bożym. That's comforting to me. To jest bardzo pocieszające dla mnie. A child of God. Just let it con, let it sink in. Dziecko Boże, tylko pozwólcie, zastanówcie się na chwilę nad tą myślą. One guy said, I will like to be a child of the Queen of England. Pewien człowiek powiedział, ja bym chciał być dzieckiem królowej y, angielskiej, brytyjskiej. I said to him, boy, I said I'm, I'm far surpassed that. Ja mu powiedziałem, ja daleko większym dzieckiem jestem, kogoś większego. He said to me, I know your father. On powiedział, znam Twojego Ojca. I says, you know me earthly father. A powiedziałem, ty, zna, ty znasz mojego ziemskiego Ojca. But I'm born of God. Ale ja jestem zrodzony z Boga. I'm a child of God. Jestem dzieckiem Bożym. I am sealed with the Spirit of God. Ephesians. A swing? Seal. A, okej. Okay. Jestem zapieczętowany Duchem Świętym. In other words. Innymi słowy. God saying you belong to me. Bóg mówi, należysz do mnie. Rejoice. Thank God. Cóż za radość. Dziękujemy Bogu. Born of God. Zrodzony z Boga. New birth. Nowe narodziny. Cannot change. Nie możemy tego zmienić. Chapter, 20, chapter 8, verse 26. Rzymian 8, 26 and 27. wiersze 26 i 27. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Now in verse 26 he is a helper. W wierszu 26 widzimy go jako pomocnika. In verse 27 he is an intercessor. W 27 wierszu jest on tym, który się wstawia. He helps us to pray. On nam pomaga się modlić. Sometimes we don't know to express ourselves. Czasem nie wiemy jak się wyrazić. But you know what he does? Ale Pan to wie. He takes in account our limitations and our infirmities and intercedes for us. On bierze pod uwagę nasze, nasze ograniczenia i nasze słabości i on wstawia się za nami. You know, um, when my wife and I having our prayer time. Wiecie, kiedy moja żona i ja mamy swoją taką godzinę modlitewną. And I pray first. ja pierwszy się modlę. I can't remember my wife praying. Nie mogę, nie mogę zapam nie umiem zapamiętać modlitw mojej żony. I fast asleep. Szybko zasypię. Sometimes even while praying. Czasem nawet podczas modlenia się. Afilahan. Nagle czuję, że mnie ręka szpuka. I dalej kontynuuje. Since these are limitations. Święci, to są pewne ograniczenia. Weaknesses. Słabości. Do you pray every night? Czy modlisz się każdego wieczora? You never fell asleep praying? Nigdy nie zasnąłeś jeszcze? You never forget to pray your commandment. And next thing is the morning. Czy nigdy nie zapomniałeś się pomodlić, a nagle budzisz się rano? But there's someone praying in you. Ale jest ktoś, kto modli się w tobie. The Spirit of God. Duch Boży. He's making intercessions for us with groanings which cannot be uttered. On wstawia się za nami z westchnieniami, które nie mogą być wyrażone. So we have the Spirit of God on earth. Więc mamy Ducha Bożego na tej ziemi. And we have the Lord Jesus Christ as our high priest there in heaven. I mamy Pana Jezusa jako naszego arcykapłana w niebie. We are prayed for. Jest za nami ktoś się modli. What a helper we have. Cóż za pomoc my mamy. That he comes alongside. Że on idzie razem z nami. And pray for us. I modli się za nami. This is the ministry or the results of having the spirit of God. To są rezultaty tego, że mamy Ducha Bożego. But there are also some things about the Spirit of God. Ale są jeszcze pewne rzeczy odnośnie Ducha Świętego. Which is true of Christ. Które są prawdą w stosunku do Chrystusa. And which is true of us. Które są prawdą w stosunku do nas. Christ, the Lord Jesus, was born of the Spirit. Chrystus y, był zrodzony z y, Ducha. We are born of the Spirit. My też jesteśmy zrodzeni z Ducha. Not only so, he was indwelt by the Spirit. Nie tylko to, ale on też był, w nim zamieszkiwał Duch Boży. We are indwelt by the Spirit. W nas tak samo mieszka Duch. He was sealed by the Spirit. On był zapieczętowany Duchem. We are sealed by the Spirit. I my jesteśmy zapieczętowani Duchem. He was anointed by the Spirit. On był namaszczony Duchem. We are anointed by the Spirit. I my jesteśmy namaszczeni Duchem. He was led by the Spirit. On był prowadzony przez Ducha. We are led by the Spirit. I my jesteśmy prowadzeni. He was filled with the Spirit. On był wypełniony Duchem. We are filled with the Spirit. I my też jesteśmy wypełnieni Duchem. These, these are facts, saints. To są e, fakty, święci. No, let us... We having a break. When is the break? Kiedy It's eh, Going to be. So we'll take this break and come back. Because we want to see what is true of Christ as a man is true of us as believers. Because, sorry, sorry. What is true of Christ? What is true of Christ is true of us as believers. To, co jest prawdą w stosunku do Chrystusa, jest też prawdą w stosunku do nas, wierzących. It tells us just this, just this one and then after we would take a break. Jeszcze jedno miejsce tylko i potem zrobimy przerwę. Luke's Gospel. Ewangelia Łukasza. And chapter 1. Rozdział pierwszy. <coughs> Luke's Gospel, chapter 1, verse 36 to 35. From verse 32 to 35. Okay. Łukasza 1, wiersze 32 do 35. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie zna męża? I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie nazwane święte i będzie synem Bożym, nazwane synem Bożym. John's Gospel. Ewangelia Jana. Chapter 3. Rozdział 3. 3 and 5. Wiersze 3 i 5. Odpowiadając Jezus rzekł, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Odpowiedział Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. As a man, the Lord Jesus began to be in Bethlehem's manger. Jako człowiek Pan Jezus rozpoczął swój żywot, żywot y, w żłobie w Betlejemie. As God jako Bóg. As the Son. Jako Syn. He is eternal. Jest wieczny. In the book of First John chapter 1 and verse 2. W pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, drugi wiersz. He says that eternal life which was with the Father is now manifested unto us. Czytamy o tym, że to wieczne życie, które było u Ojca, teraz okazało się nam. So this eternal life which is the eternal son Więc to życie wieczne, którym jest Syn Boży was born of the spirit in Luke's gospel chapter 1. Się na, narodził się z ducha w Łukasza pierwszym rozdziale. So as the son he always was. A więc jako syn był od zawsze. As the man Christ Jesus, he began to be. Jako człowiek Chrystus Jezus był moment, w którym zaczął The Spirit istnieć. of God came upon Mary and that holy thing that shall be born of thee shall be called the Son of God. Syn Boży stąpił na Marię i teraz to, co było, to świętego, święte, co było w niej, miało być nazwane Synem Bożym. As he was born of God. Jak kiedy on urodził się z y, Boga. It tells us in the book of John. Jest napisane w y, Ewangelii Jana. We are born of God. Że my też jesteśmy narodzeni z Boga. No sense. Listen to this. Teraz posłuchajcie tego. This is not because I accepted Christ as my savior. Nie stało się to dlatego, że przyjąłem Pana Jezusa jako mojego Zbawiciela. This was from God's side. To było od strony Bożej. God the Spirit. Put life in you and I. To Duch Boży, Bóg, Duch Święty, On dał życie w Ciebie i we mnie. For me to respond to God, I must have life. Abym mógł jakby odpowiadać Bogu, muszę mieć życie. We were dead in trespasses and in sins. Byliśmy umarli w naszych występkach i w naszych grzechach. How you tell a dead man? Jak możesz coś powiedzieć umarłemu człowiekowi? Get up. Wstań. Come on. Chodź tutaj. You see, in the Caribbean, this young man broke his neck, he died. Wiecie, na Karaibach pewien młody człowiek złamał sobie kark i umarł. And his father at the funeral, jego ojciec na pogrzebie, his father says God is going to raise him up again. Ten jego ojciec powiedział, Bóg go znowu wzbudzi z martwych. And he read John chapter 11. I przeczytał Jana 11. And he said to everyone who was at the funeral. I powiedział wszystkim, którzy byli na pogrzebie. Believe with me. Wierzcie ze mną. That God will raise up my son. Że Bóg wzbudzi mojego syna. he told his son. I said to you, arise. I powiedział do tego syna, zwrócił się, mówię do ciebie, wstań. And come forth. I wyjdź. We have to bury him. Musieliśmy go pogrzebać. He never got up. On nigdy nie wstał. Saints, because he had no life. Święci, ponieważ on nie miał w sobie życia. But John says, for me to see the kingdom of God. Ale Jan mówi, dla mnie, abym widział Królestwo Boże, I must be born again. muszę być na nowo narodzony. Much less to enter. I tak samo, aby wejść do tego Królestwa. Except I be born of the Spirit, of the water and the Spirit, I cannot enter into the kingdom of God. Jeśli nie będę narodzony z wody i z ducha, nie mogę wejść do tego Królestwa. So, what a privilege to be born of God. Cóż za przywilej, aby być narodzonym z Boga. To receive new birth. Aby otrzymać nowe narodziny. No. It means this. To oznacza to. I am a partaker of the divine nature. Jestem uczestnikiem y, boskiej natury. 2 Peter chapter 1. 2 Piotra rozdział pierwszy. Let's read it think it's three, three and four. Partake of the divine nature. Mm, yes. Okay. E, drugi Piotra, rozdział pierwszy, wiersze 3 i 4. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. No, we are partakers of the divine nature. Jesteśmy uczestnikami boskiej natury. But I am not divine. Ale ja nie jestem boski. But the very nature that was in the man Christ Jesus. Ale ta sama natura, która była w człowieku Chrystusie. We have received. My ją otrzymaliśmy. This is what being born again means. To jest to, co oznacza bycie narodzonym na nowo. New birth. Narodziny na nowo. New birth is what I received. Nowe narodziny to jest to, co ja otrzymuję. Born of God means the source from whence this life comes. Narodzony z Boga wskazuje nam na e, źródło, skąd przychodzi to życie. So when it comes to the truth in relation to be born of God. Więc jeśli chodzi o tą prawdę bycia narodzonym z Boga, as Christ was born of God as a man, człowiek Chrystus był z, zrodzony z Boga jako człowiek. We are born of God. Tak samo i my jesteśmy zrodzeni z Boga. What a blessing. Cóż za błogosławieństwo. It is grand to be a Christian. Jest coś wielkiego, żeby być chrześcijaninem. And the Spirit of God is here. I Duch Boży jest tutaj. He's in this room. On jest w tym pomieszczeniu. Wonderful as it is. To jest wspaniałe. But he's in us. Ale on jest też w nas. To make much of Christ to make much of Christ, to exalt Christ. Okay. Aby uwielbiać Chrystusa, wywyższać Go. We'll take a break. Zrobimy przerwę teraz. minut przerwy. 15 minut przerwy.